Աղավնոն Քաշաթաղի շրջանի մեզ մնացած 3 բնակավայրերից միակն է, որ շեն է։ Այն ի հեճուկս չարի շարունակում է ապրել ու մաքարել։ Հայաստանի սահմանակից Աղավնոն Արցախի դուրն է, որը մեր առաջ պիտի միշտ բաց լինի, հակառակորդի առաջ փակ։ Գիտեք ինչու գյուղը մնաց, ասում է համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չաուշյանը։ Մնաց, որովհետև ես չլսեցի, թե ինչ են ասում ինձ։ Աղավնոյի բնակչության ո՞ր մասն է վերադարձել։ Կեսը։ Մյուսները ինչու չեն վերադառնում, նրանց հետ դուք հանդիպել եք, փորձել եք համոզել վերադառնալ։ Իրանք ինձ չեն լսում իրանք ավելի նայում են օրինակ երկրի նախագահ կամ վարչապետը ինչ հայտարարում հատուցումների եւ 90%-ը ժողովրդին եղել է նյութական մեր վարկը փակելու են չեն փակելու լավ մեզ հատուցելու են լավ ոնց որ այստեղ արոթավայրը ես կամ խոդը ուտեմ անասունի հոգեբանությամբ, հետո թրքեմ հողի մեջ, ասեմ ինձ պետք էր այդ խոդը։ Այսքան դարիների ճունեմ հավատարմություն, ճունեմ գապվածություն իմ ու իմ հույշողությունների կամ այդ հայրենիքի հասկացողության մեջ։ Ամեն ինչ նյութականի է վերածվում։ Այո, եւ ամենահեշտ ճանապարհն է, մի երկու հայտարարություն, որ հատուցելու ենք, ցիլավ ինձ պետք է, ես իմ Հայաստանի որ մարզերից գարամ 10 միլիոնով ես էլ մի երկու ոպեկ ավելացեմ դուն առնեմ։ Գավում են դունի, այսինքն բարդվողականությունից ուզում եք ժողովրդին դուրս հանենք մենք։ Այո, իմանյութական եթե նայեն, էդ էլա դարահանման միցև։ Այսինքն եթե հիմա դալիս ենք X-ին կամ Y-ին, որ հիմա մեր քյուղացին է, բայց այս բային Երևանում է, Հայաստանի Հանրապետությունում է, այս մի հարևանը պետք է ասեն, լուրջ փող են դալի։ Ես էլ գնամ անուն փողի կամ հետո կասի փողնել եմ վերցնելու ես դունս էլ բդի բահեմ փոխադրում են տալիս փորձված անասնագլխականակի գլխականակի ավտոյի մարդիկ արդեն շատ են արիտավորվել ու ով չի կորսած էլ թղթեր են սարկում թող հա։ ասկայն ավտանքությունը հետապնդի այդ բոլորին կամ չարաշահումների եւ այն հիմա այդ արդյունը անում ենք բայց կորզնականի չենք անցում Պատին ասեք իր աչքերին նայելով վադ ես դու։ Քո տեսակը պետք չի մեր հայրենիքին։ Լավ տեսակը որ դարածվի, որ մնա լավը, արժևորվի ինչ-որ չափով լավը։ Գերանդանեկը ճիշտ նշեց, ոչ թե մարդիկ դուրս են եկել, այլ մարդկանց ասել են դուրս եկեք։ Պողոս Աղաբեկյան, Աղավնոյի միջնակարգ դպրոցի տնորեն նշանակումա ոչ թե մարդիկ կռվեցին դուրս եկան, այլ մարդկանց հանեցին։ Խաղաղ բնակության մասին է խոսքը։ Հա, տեղեր եղել է որ կռիվ եղել է հենց իրար դեմ դիմաց կռվել են, բայց շատ տեղեր մարդիկ դուրս են եկել, իրանք եկել են, մարդիկ դուրս են եկել, իրանք եկել են։ Սպասում ենք, որ մեզ զանգ կասեն թիրքերը տամբրացրու, ոչ թե ժողովրդին հանում հա։ եք, հետո բրիգադներ եք ստեղծում, զենքով են էլ, որքան Թալանի հետ կապեն, այդ մարդկանց դները թալանեն, այդ մարդն էլ հիասթափված ինչ անենք, լավ տուն չունեմ, դեղ չունեմ, ուր գնամ։ Ժողովրդին ասելը դժվար չէ։ Հիմա էլ հայտարարում ենք 10 միլիոն բախված վիճակ։ 10 միլիոն հատուցումը որ դան գործած, փաստացի գործած, այն էլ հին բնակիչներ հիմա քննարկում է գնում։ Մենք հետևում ենք, ես քաղաքական էֆեկտ եմ նայում, ոչ թե նայում եմ ինչքանը տալու են, ինչը չեն տալու։ Հարցը այս ժողովրդին եթե բնակեցնենք, չեն կարա այդ ներքին գարկով։ Մեքենանը բան չունենք, սովորական ապրում ենք մեր առօրյաներով։ Համարը Բոստանը, ձմեռը նստած ուտում ենք պայոկները։ Պահածոներ, պահածոյացնում ենք, ձմեռներ նստած են բայելու։ Ինչո՞վ եք զբաղվում հողագործությամբ։ Դե հիմա փուր ենք բացել, փուր ենք աշխատում։ Մեկը դպրոցն աշխատում, մեկը գյուղապետարանն աշխատում։ Ես փռում եմ աշխատում։ հա։ Տանտը ձերությունը ինչի՞ է կազմված։ Անասուն պահում եք։ Չէ, 20 հատ հավ ունենք, մեկը սոտկով է ապտովին է դա։ Անասուն չէ, չեմ կարա պահեմ, որտեղ վախում գնային կողմերը չտան եւ այլն արդեն բացառում է իմ կողմից։ Ուրիշները բայց պահում են։ Նախկինում պահել ենք անասուն սա ամեն, հա։ Հիմա ոչ լիարժեք նախքին ձևով ենք ապրում, բայց էլի ապրում ենք։ Նես չէ որ վատ ենք ապրում, բավա։ Գյուղապետը մեր մեջքին կանգնած, պահում է գյուղը, մենք էլ վստահաբար իր կողքին ապրում ենք գյուղապետը չմնար, դուք չեք մնա, աղավնոյ։ Երևի չէ, լվի չէ։ Եթե գյուղապետը գնա, բնականաբար սաղս հետ է։ Կգնա։ հա։ Բոլորս էլ ճիշտ ասած սկզբից գնացել էին, շատ քիչ բաց էր մնացել, կոտրված է։ Հույս չկա։ Հույսը տվեց գյուղապետը, բոլորին հուսադրեց, որ վերադառնալու ենք, հետ ենք առնում, մի գնացեք, մի լսեք, որտեղ իշխանությունները ասում էին, որ հանձնված է, ազատ եք մինչև դեկտեմբերի 1-ը Գնացին վերադարձան։ Բոլորս էլ գնացել ենք վերադարձել ենք։ Չէ, մենք մնացել ենք։ Ամուսինս էլ, ես էլ մեծ երեխեք էինք։ Ախայան Նարեկ, Լոչի Ձևեկն եմ։ 2010 թվականից վերաբնակվել ենք Հաշոտաշրջանում, բայց շուրջ 4 տարի է արդեն հաստատվել ենք հիմնական Աղանոգյուղում։ Տանիքով ստեղ եմ ապրում, նորակառույց բնակարան ենք ստացել, պետությունը դրամադրել է։ Նորմալ ապրում ենք էլի։ Արդեն համակերպված այս իրավիճակի հետ չենք համակերպվել իհարկե, Համակերպած որ մենք վերաբնակիչ ենք, պետք է ապրենք, պետք է ստեղծենք, արարենք։ Որ սա մեր գյուղն է, մենք պիտի պահենք։ Այո, միանշանակ, այլով պետք է պահենք։ Պատերազմի ժամանակ մենք մեր ուժերով ստեղծել ենք կամորական խումբ, ճոկատ, իրականացել ենք ինքնապաշտպանություն գյուղի մեր գյուղի տարածքում մարտեր չի եղել, բայց մենք մեր ապահովության համար մարտական հերթապահություն ենք իրականացրել։ Նորմալ ապրում ենք։ Տնտեսություն ունեք։ Տնտեսություն չէ, հավ ենք պահում։ Հավաքատար կան անդիմաց է, բոլոր տները ունեն հավաքատարներ։ Ծառ եմ տնկում, հիմնականում մարդիկ կան, որ հողամաս են մշակում, բոստան են անում։ Որ ասենք հանգործության ենք մատված, չէ, զբաղում կա, նախ ամեն առաջերտի որ դպրոցում աշխատում ենք հետ։ Եկամուտի աղբուրա, բացի այդ էլ նպատակը մեկն է, որ նախ եւ առաջ երեխեքի մեջ մտցնենք հայրենասիրությունը, որպեսզի վաղը միսօր որ դեպքում մեր մարդիկ չի հաստափեն, իմանան ինչ նպատակով է այս հողը վերաբնակեցվել, իմանան իրենց հաջորդ քայլերը, որ այսպեսի չլքեն այս տարածները, չթողնեն այս հողերը անտեց, չէ որ այս հողի վրա մարդիկ արյուն են թափել, մենք գերեզմաններ ունենք, պետք է չթողենք այդ գերեզմանները, որ տրորեն ոտնահարեն, ովքեր տարհանումից հետո չեն վերադարձել, նրանց հայրենասեր չհամարել, նման ես չդարձան։ Չեմ կարող ասել ինչի համար։ Մարդիկ ստեղ էին ապրում, բայց գերատեսչությունները դերձորում էին աշխատում։ Հիմա ոչ մի գերատեսչություն չկա։ Մարդիկ աշխատանք չունեն։ Հայաստանում ունեն։ Որոշ քանակությամբ մարդիկ տեղավորվել աշխատանք գտել են։ Այդ սոցիալական աճակցությունները նրանց միգուցե ինչ որ կարծես սոլյուցիան է սովորեցրել։ Մարդիկ կան, որ այդ աջակցությունները ինչ որ նպատակ են ուղղել, դեմ ինչ որ բաներ են արել, դա նպատակ չեն ծախսել։ Մտածում եք, որ որ մեծ մասը կվերադառնար ըստ երևույթին, բայց հիասթափ չէ։ Այնպես չի որ քիչ են մեր հետ եկել։ Մի քանի տուն կա Իսպանիա, որ ռմբակոծության հետևանքով պիտանի չի բնակվելու, տանտերերը այնպես չի որ իրանք հրաժարվում են, հետ գան։ Մարդիկ ասում են մենք հնարավորություն չունենք այդ տունը վերանորոգելու ու չեք էլ հրաժարվում հետ գանք եթե որոշակի ժամանակ ընթացքում այդ տները կվերանորոգվի պետական միջոցներով թե մասնավոր կգանք նորից մեր տներով կվերաբնակվենք բացի ռամբակոծից մի քանի տներ կան որ վերանորոգում են որպեսզի տրամադրեն նոր բնակիչների։ Միգուցե մեր յուղի բնակիչներին չտան նախկին տերերին, միգուցե նպատակահարմար գտնեն, ասենք բազմազավակ ընտանիքների կամ ավելի ծուխ անհրաժեշտություն ունեցող ընտանիքի տրամադրեն։ բնակության մի մասը չի վերադարձել։ Ձեր կարծիքով ինչու։ Ասում են, որ հազի բնակարաններ են քթել վարձով, որտեղ հետո Աստված չանի մի բանն հետ գնանք, էլի չենք կարողանա։ Մտածում են նորից հետ գնալու մասին։ Թերավացություններ կան վախը կա իրանց մեջ։ Մենք էլ ասում ենք վախենալու չի, բայց չգիտեմ։ Նախինում մարդիկ վերձորում աշխատել են։ Հիմա չկա այդ աշխատանքը։ Դրա համար չեն կարողանում գալ։ Այնտեղ աշխատում են։ Երբ աշխատում են, որ բարձր աշխատում են, պետությունը աջակցում է։ Բարեգործները գումարով, սնունդով։ Դե հա, օրինակ դուք չի գամ, ես ձերք մենքնեմ, ուրիշի տունը մնամ, ես այդպես չեմ ապրել։ Ես ազատ եմ ապրել։ Ես իմ տունն իմ երեխին պիտի ճճայի դրճկոտիել, սովորեն ազատության մեջ։ Հա, զգուշավորենք, բայց մի մինը, ես իմ տան ազատ եմ տեսնել։ Չնայած ես ծնվել եմ Չարենցավանում, ծնողներիս հետ եկել եմ։ Այստեղ 18 տարեկան հասակում, բայց ես այստեղ իմ տանն եմ, իմ հայրենիքը այստեղ է։ Իմ տունը էս։ Ուղղակի եք չեն կարող այնտեղ, ես էլ չեմ կարող այնտեղ համակերպել։ երիտասարդությունը տարահանում են չգիտեմ ինչ նպատակներով անում վերնակիրան գործությունը գախտում է ես երկրից ես չեմ ասում աղավնոից ընդհանրապես առաջ էլ արդակն աշխատանքներով էլի առաջ էլ կար մարդիկ որ գնում են Ռուսաստան աշխատում էին բայց այս պատերազմից հետո որ ես տեսա այդ երևույթը որ շատ էի ուր եք գնում ժողովուրդ գնել այդ ջահել դարիքը որ դու գայում պետք է մնաս աշխատես դեր մի քիչ թող մակասն ինչ անում ասում են անորոշություն է, վաղը ինչ կլինի, դա ձեզ չի հուսահատեցնում։ Մենք մենք առենք համարում այդ անորոշությունը։ Մենք անորոշ չենք։ Սա մեր տունն է, սա մեր ընտանիքն է, սա մեր հողն է, սա մեր ջուրն է, մենք այստեղ ենք, մենք ապրելու ենք, կանք ու տեղն Ձեր այստեղ ապրելով այդ անորոշությունը պիտի ծրվի։ Պետքա կոտրվի անպայման, պետքա կոտրվի։ Պետքա մենք պահենք Արցախի սկիզբն է, մենք էլ կայանանք, Արցախն կայանա, ել ավելի մեծանա։ գիտեք, որ նոր ճանապարհ են կառուցելու, աղավնոն մնալու է մեզ։ Տշնամուն չի անցնելու, դա վստահություն չի առաջացնում։ Հավատակ, որ այլևս չարժի ես որոշ մարդկանց վրա այդքան էներգիա դատարկել չարժի, ավելի լավ գարջ կդրուկ, ասեմ գնա, ավելի կային մարդը գա, հենա պատրաստա քալյակ օտեղ։ Դու օգնեցիր ապրես։ Այս կանդարի համարում ես դու բահած, դու վայլել ես այդ կանդարի։ Բահածը հիմա է որ պիտի բահես։ Երկար դարները դու վայլեր ես։ Կան բնակիչներ, ովքեր աղավնոյում չէին նախկինում բնակվում, բայց հիմա եկել են աղավնո։ Այո, մի քանի օքի այո ունի։ Սոսի բնակիչ կա եւ մի։ Ներքին սուսից։ Այո։ մեկ-մեկ ասում են մեզ երաշխիքա պետք ինչ երաշխիք ոչ միտեղն էլ երաշխավորված չէ հայաստանն է երաշխավոր որտեղ է երաշխավորված ես եմ իմ անվտանգությունը եւ հարևանիս եւ բոլորին այնքան կան որ գարանք մեկ շրջանա այնքան պետք լինենք ինքնավստահ եւ որ մեր տարածքը բինդ մնա գայում մնա եւ պահենք ոնց պետք Ինչ եմ մտածում, ես չգիտեմ։ Անընդհատ օրինակ վերեմ ես իմ ցախողությունը գցեմ հարիվանություն, ոչ, դարամ ես էլի գցեմ։ Ես ես եմ ընդունի, որ ցախողել եմ, որ հաջորդին ճիշտ անեմ։ Չեմ ուզում անընդհատ կնատադեմ իշխանության, բայց մենք սպասում ենք շատ աշխատանք։ Քանի հետ ենք մնացել այս շատ հարցերի շուրջ։ Միշտ եղելա ցեվական, ամեն համագար եւ այլն։ տարակախված է մեզանից, եթե մենք կայուն լինենք, եթե մենք մեր հողը սիրենք, միշտ էլ մնալու ենք աղամայում։ Եթե բնակիչ չունենաս, հողը չես կարողանալ բարել։ Ողորմե ապագա ես պայծառ ապագա եմ տեսնում, տեսեք, մեր երեխեքի դեմքին ժպիտը միշտ կա, իրանք միշտ ջերմությամբ են հաճախում դպրոց, մենք նպատակ ունենք մանկապարտեզ կառուցել, ծրագիրը կա, հիմա չգիտեմ էլի պետական կլինի թե մասնավոր միջոցներով դպրոցը մի կողմ վերա արդեն այս կողմներ են անելու ոնց որ քաշքաշած ճակատներից ամեն կապ չունի, եթե այս փողը մեզ փոխանցվել է, մենք պարտավոր ենք պահելու։ Մենք մնալու ենք ստեղ շենացնենք բանկեր փողերը։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մարտի 1-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան,